บุ๊กทูยี่สิบสี่ 24. 24. การนัดหมาย Уговорка. Уговорка. คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับ Автобуса ли изпусна? Автобуса ли изпусна? ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ Аз те чаках половин час. Аз те чаках половин час. คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ Нямаш ли мобилен телефон със себе си? Нямаш ли мобилен телефон със себе си? ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ Следващият път бъди точен. Следващия път бъди точна. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Следващият път вземи такси. Следващия път вземи такси. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ Следващият път вземи чадър със себе си. Следващия път вземи чедър със себе си. พรุ่งนี้ผมหยุดครับ Утре съм свободен. Утре съм с- свободна. พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ Да се срещнем утре. Да се срещнем утре. Съжалявам. Утре не става. Съжалявам, утре не става. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ Или вече имаш оговорка? Или вече имаш уговорка? ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Предлагам да се срещнем в края на седмицата. Предлагам да се срещнем в края на седмицата. เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Да направим пикник? Да направим пикник. เราไปชายหาดกันดีไหมครับ Да отидем на плажа? Да отидем на плажа. เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ Да отидем в планината? Да отидем в планината. ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน Ще те взема от офиса. Ще те взема от офиса. ผมจะไปรับคุณที่บ้าน Ще те взема от къщи. Ще те взема от къщи. ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Ще те взема от автобусната спирка. Ще те взема от автобусната спирка.